No a teď se vracíme k našemu traktátu a doufejme, že taky vás osloví tak, jako mě oslovil. Hm? A obzvlášť eh, ti z nás, kteří se zabývají tibetským buddhismem, který je teď velice vodě většina lidí, co studuje buddhismus, studují prostředkem tibetské tradice. To je vlastně tež tibetská tradice někdy hm, nevysvětluje jasně ty základy a pak lidi eh, jsou spíše popletení, aby eh, měli z toho jasno, tak tato knížka asi, nebo tento traktát, je asi snad nejjasnější výklad eh, toho, jak eh, meditovat na mysl samotnou. No a v tantrické tradici vlastně kontinuita mysli je kontinuita skutečný mysli. A ta skutečná mysl je ta mysl, která žádnou hmm. kontinuitu nemá. <laughs> To je ten paradox, no, s kterým se stále v zenu pracuje a v těch, eh, je, i v čínské tradici, no, kdo zná čínský buddhismus. No. My meditujeme na kontinuitu mysli, která žádnou kontinuitu nemá. Právě proto Včera jsme vysvětlili, traktát začíná uctívání Budhy, Dharmy a Sangy. Uctívání Budhy a Dharmy je uctívání moudrosti, objektů moudrosti a těch, kteří to pochopili a pracují v tom smyslu, že eh, sami realizují moudrost a objekty moudrosti objekty moudrosti, to jsou vlastně všechny věci. A k tomu nepotřebujeme nutně poznat ty veškeré ty abidámické systémy, které já jsem studoval. Objekty moudrosti jsou eh, vlastně objekty, hm, které jsou napojené na tu moudrost, která je podstata a která se nedá chytit. Ale když už o ní mluvíme, no tak se stává, má nějaké charakteristiky. A ty charakteristiky hm, poznáme právě na základě toho budovství v nás, pokud nepraktikujeme, my to budoucí v nás nepotkáme, takže my nebudeme vědět, že všechny objekty jsou objekty té eh, moudrosti, která žádnou kontinuitu nemá, ale přitom je základem veškeré kontinuity. No a ten, kdo tak chápe, to je jedině ten, který praktikuje, ten se vlastně, dá se říci, do té mysli vtěluje. No a tak máme v Mahajanovém buddhismu vlastně tři těla, tělo darmy, které je stále neměné, tělo užitkové, které je tělo eh, na základě darmy těch objektů, které my chápeme na základě darmy, hm? které ačkoliv charakter mají, hm? jelikož jsou na základě ty darmy, no tak jsou vlastně, je to zakrytá darma, která je v nás, zakrytá naší nevědomostí. Hm? která se manifestuje tím, že my nevidíme, že kromě darmy my vlastně nic nemůžeme poznat. No a to tělo, hm, ta sanga, no to je ta nirmána kája, to je to stvorené tělo. Hm. Všechny tyto tři těla jsou na základě ty kontinuity, hm, která není kontinuita, která se nedá chytit. A tento, toto dílo má pět vlastně kapitol, z že první kapitolu přeskočím, na to nemáme čas, není tak důležitá. Vlastně vysvětluje důvody k sepsání tohoto traktátu. Hlavní důvod samozřejmě je, který obsahuje všechny ostatní důvody, což je všeobecný důvod, odstranit strast. Hm? Všechno, co Buda učil, v jakýchkoliv učeních, ať už je to Terována, ať už jsou to Mahajánové učení, ať už je to Tantrajána, je na odstranění strasti. Hm? Na odstranění strasti potřebuje hm? prostředky. Bez prostředků nikdo žádnou stres neodstraní. No a eh, ty prostředky, to je darma právě, která je skrytá naší nevědomostí. No a ten, kdo praktikuje tu darmu, no to je ta sanga. To obsahuje lajky, obsahuje mnichy, obsahuje všechny, hm, který se snaží odkryt vlastně tu, této tradici tu podstatu budhovství, která se nikdy nemůže měnit a která je vlastně neoddělitelná od té nestálosti, kterou my stále zažíváme a způsobuje nám strasti, protože ji nerozumíme. Hm? No a tedy hlavní důvod je odstranění strasti a ty ostatní důvody jsou vlastně jen eh, ty správné pochopení toho, jak k tomu dojít na základě správných prostředků, správné darmy. A dostáváme se k části, kterou je strašně krátká, ale vlastně jádro tohoto spisu a ta se no- jmenuje Cheng Yi, to znamená založení hm, skutečného významu nebo založení významu. Hm. Pak je část nejdelší, která je vysvětlení významu, která obsahuje vlastně všechny důležité termíny a jejich vysvětlení a poznání eh, na základě meditace na mysl. Hm? No a pak je eh, praxe víry. Praxe víry je praxe těch eh, dokonalostí, které vedou do stavu budovství, No a pak ten, ta konečná, která je též strašně krátká, což je vlastně povzbuzení k praxi. No a teď eh, ta krátká část, která vlastně je jádro celého spisu, všechno ostatní vlastně na ní navazuje. Hm? já to přímo asi přeložím první, protože čínština je neskutečně abstraktní jazyk hm? a dá se to přeložit eh, různými způsoby. Hm? Jestliže najdete různé překlady, jsou dva překlady hm, údajně v čínštině. Většina lidí si myslí, že to bylo napsáno čínským mnichem, protože to obsahuje všechny důležité aspekty eh, tež důležité termíny v čínské filozofii. Hm? A jeden z nejznámějších mnichů 20. století, Tajší, ovšem si myslí, že je to výraz přímé zkušenosti hm? autora eh, Ashwagoshi, hm? což znamená vlastně rýhání koně. Hm, <laughs> velice zajímavé jméno. To rýhání koně nemů, ten mnich nemůže chybět v žádné transmisi bodhisattvů a tantrických transmisích. Ten se zvláště proslavil svou kreativitu, jakožto básník, jakožto eh, hudebník hm? i jakožto eh, vlastně malíř, ačkoliv se jeho díla nedochovala. Hm? No a též jako neskutečně realizovaný jogín. Hm? A tato, toto dílo má být hm? tež vlastně přijmou jeho zkušeností, což je zkušenost bodhisattvy, když dosáhne stádium, osmé stádium eh, jogy, která vede ke, ke stavu budovství, což je neměné mysli. Hm? Když má neměnou mysl, tak může přetvářet realitu vlastně podle svého prání. Hm? To měla pěkně teplou kazajku. no, <laughs> já se omlouvám. No a Tím pádem já se budu snažit trochu, hm? některý z nás mají zájem o čínskou filozofii eh, a tedy pokusím se vyslovit, eh, pokusím se přeložit to doslovně. Hm? A tady je údajně překlad z sanskritu. To je zajímavé, jak eh, vlastně flexibilně je možné překládat. Hm? Tak eh, text říká, že už jsem přeložil tu první část, to jsou ty příčiny a podmínky sepsání tohoto traktátu. Tento traktát hm, je míněn, proč sepisujeme traktáty, on udává různé příčiny. No a tento traktát vlastně vyhovuje těm, kteří nemají rádi dlouhá vysvětlení a chtějí jít přímo k jádru věci. No ale přitom tento traktát má eh, tisíce komentářů, <laughs> protože to jádro věci není taky jednoduché pochopit. Ale každý slovo vlastně zde je na místě. Právě proto můžeme ho přeložit tak i onak. A není to chyba z hlediska eh, gramatického, hm, ale může to být velká chyba z hlediska pochopení. První překlad tohoto díla bylo od eh, eh, misionáře eh, křesťanství z Walesu, který vlastně identifikuje to, o čem se zde mluví, tu jednu mysl, hm? která je mysl všech bytostí, která je základ všech myslí. Hm? A on ji přeložil jako Bůh. Hm? což je velice zajímavé. Hm? No a teď vysvětlím eh, vlastně eh, základ významu. Část, která vysvětluje základ významu, který pak bude vysvětlen. Hm? Bez základu eh, ty vysvětlení budou možná nebudou na místě. Aby jsme něco vysvětlovali, musíme mít základ. Ten základ není tak lehké pochopit. Tak Ašvagoša tvrdí, že Mahajána, nebo to, co se nazývá Mahajána, všeobecně řečeno, eh, existují dva druhy Mahajány. Hm? Bez těchto dvou druhů Mahajány my nemůžeme chápat Mahajánu. Hm? Dozvěděli jsme se, že Mahajána znamená jedna mysl. Hm? To je Mahajána. A ta jedna mysl hm? je to, co jestliže chceme Mahajánu praktikovat, Mahajána neznamená něco, co se příčí něčemu druhému, ale jestliže chceme realizovat tu jednu mysl, hm, to eh, nedualistické pochopení, praxe buddhistické nedualistické pochopení souvislého vznikání, pak bychom měli pochopit, že ta Mahajána, což je skutečný význam budhovství, skutečný význam takovosti, skutečný význam prázdnoty, skutečný význam eh, věcí tak, jak jsou, skutečný význam takovosti, jak my mnoho, mnoho výrazů, které jsou vlastně synonyma. Hm? Musí, měli bychom poznat, že Mahajána, tedy ta jedna mysl, má eh, dva druhy nebo dva aspekty. Hm? Jeden je dharma a druhý je význam. Hm? To je překlad Paramarty, ten druhý překlad Šikšánandy říká, jeden je dharma a jeden to, co darmu má. Čili dharma a to, co darmu má, to je naše zkušenost, hm? ale my to nevidíme, protože darmu nechápeme. Hm? Aby jsme pochopili, musíme pochopit darmu v rámci těchto dvou aspektů. Hm? Dharma doslova znamená hm? darmě je třeba darma kouša vysvětluje a tento to, toto vysvětlení se ujalo hm? v tibetském buddhismu, v čínském buddhismu. Dharma je to, co má vlastní soucno. svabhava. Hmm, I have just explained. Sorry, I have to uh, make it very concise. Uh, this uh, work, hmm? awakening of faith in Mayana, is available in Russian. I don't know in Ukrainian. Professor Terentiev, my friend, told me that there is a, a Russian translation. Hmm? You can later. I don't remember the Russian name. Как сказать по-русски? The Awakening of Faith in Mahayana. Пробуждение веры в Махаяну. Пробуждение веры в Махаяну. Можно так? Я только не пробуждение. Как перевод я уже забил. není čemu. Now, uh, we have learned that the Mahayana does not mean what we usually consider as Mahayana as opposed to Hinayana. Mahayana means one mind. Hmm? And this is what is to be realized. Now, this part we are going to talk about today explains the gist hmm, of the treatise. The rest is the explanation of the treatise based on the philosophy. Without philosophy, no valid practice because we have to use wisdom to understand our practice. Hmm. And then the practice, which is the practice of the paramis, of the perfections. Hmm? So he says that what we call Mahayana actually has two aspects, or there are two kinds of Mahayana the Mahayana of Dharma and the Mahayana of the meaning. Hmm? And dharma means that which has own existence. We can also etymologically translate dharma as that which holds hmm, and measures. but it is fanciful etymology. In Indian philosophy, those who know the fanciful etymology is uh, very, very common to explain one's own ideas. We use etymology which we adopt. <laughs> so, Mahayana znamená dharma a dharma je to, co má vlastní existenci, vlastní podstatu, vlastní bytí. A to, co má dharmu, a to je význam. Význam je to, co dharma má. Čili dharma a význam jsou vzájemné relaci. Bez darmy my nepoznáme význam, bez významu my nepoznáme darmu. Hm? To je velice důležitý v nedualistické tradici, obzvláště jestli se učíme zen. Hm? Eh, na tom se pracuje hodně mnoho koánů právě se zabývá tímto problémem, jak rozlišit a poznat darmu jak, a význam jako jednu jednotu. Darma je to, co je podstata a ta se chytit nedá. A my dáme význam, no a to je to, čím my se snažíme tu podstatu pochopit. Ale na význam my jsme neměli ulpívat, hm? ale bez významu my též darmu nemůžeme poznat. Ale význam je jako vor, s kterým se dostaneme na druhou stranu, jestliže máme představu, jak to tam vypadá. No pak, když se držíme toho voru, máme též problém. A teď to přichází. To, co se nazývá dharma, není nic jiného než mysl nás bytostí, nás všech bytostí. Krásný. To, co je dharma, to je mysl nás všech bytostí. To, co dává smysl. To je mysl. A ta mysl má stejný podklad ve všech bytostech. V ptácích, v koních, v rybách, v hmyzu. I rostliny? Rostliny ne. Aspoň v abidármě, jo? Ale to je jasný, že i v mytologii rostliny se přeměňují v krásné dívky hm? a tak dále. Ale jako všechno, co může rozlišit hm? a na základě rozlišení pak eh, eh, pochopit, co se hodí a co se nehodí. Hm? To je bytost. Proč? Protože má vědomí. To vědomí ovšem je, hm? jeho podstata je zakrytá. Tu podstatu můžeme pochopit jedině, eh, jestli o tom vědomí meditujeme. No a to je výhoda nás lidí a Bohu. Ale bohové se mají příliš dobré. Těm se nestává to, co se stalo mně, <laughs> že někdo připravil o veškerý majetek. Hm? Ale eh, ty nemají problém hm, se zabývat různýma nepříznivýma situacemi, rozvodem <laughs> a, a tak dále, a tak dále. Hm? No a tak eh, eh, vidí věci vždycky si už chtějí užívat a pokračovat užívání. To je smysl jejich existence a to je jim dáno jejich karmou. Hm? No ale nám to většině z nás to dáno není si stále užívat. Hm? No a tak se patříme k těm bytostem, které to mají asi nejlehčí se zamyslet, hm? co tohle všechno znamená. Hm? No a to už je tak eh, z boku. Takže nemůžeme hledat darmu moc daleko. To, co dává smysl, hm? No to je mysl. Bez mysli žádný smysl není. Hm? No a tež bez darmy žádný smysl není. Darma dává smysl. Význam. Hm? Bez darmy žádný význam nemůže být a ten význam dává mysl. Takže význam je to, co mysl, co dharma má, co mysl má. No ale dharma sama o sobě žádný smysl nepotřebuje, protože není dualistická. Takže máme pohled toho, co smysl potřebuje. To je ta mysl, která se mění. No a ta mysl, která je skutečná, ta žádný smysl nepotřebuje. <laughs> ta je smysl sám o sobě. Takže to, co nazýváme darmou, to není nic jiného než mysl, náš bytosti, what we call dharma. Dharma means that which has own nature, own existence. That is nothing else but the mind of all beings. Hmm? tato mysl obsahuje všechny světské i nadsvětské jevy, A na základě ničeho jiného než této mysli se vyjevuje Mahajan, význam Mahajan. this uh, mind of beings includes all the worldly, all the mundane and super mundane phenomena. And based on this mind, we reveal on the Mahayana meaning is revealed. The Mahayana meaning can be revealed only on the base of mind. Any meaning can be revealed on the base of mind. There is no meaning without mind. Autor se ptá sám sebe, chlíku, proč je to tomu tak? Protože sám odpovídá, Zenru Xian. Xian znamená nimita, hm? znamená obraz, znamená objekt tež v některém kontextu, znamená eh, to, co se dá uchytit. Hm? To, co my chytáme, to je obraz. Hm? Nic jiného než obraz my většinou nechytáme. Proto darmě nerozumíme, protože myslíme, že ten obraz, který my chytáme, je objektivní, ale on objektivní není. No a co to znamená, že Proč je tomu tak? Že tato mysl je souhrn všech světských i nadsvětských fenoménů. Je tomu tak, protože ta opravdová mysl, která je takovost, která je prázdnota ve své podstatě, proto má vlastní existenci, což je prázdnota, což není existence, co se dá chytit, ale není to neexistence. Kdyby to byla neexistence, no tak nikdo se nikdy k žádné skutečnosti nedostal. Když je to existence, no tak pak bychom to mohli chápat myšlením a to tež nepochopíme. Takže to je něco mezi tím. Výborná věc. To je základ vlastně tantrického myšlení. To je základ zenu i čínských tradic. Ta skutečná povaha mysli, šiang se dá překládat tež jako charakter, povaha. Ta skutečná povaha mysli není nic jiného než takovost. Ona prostě odráží. A kdyby neměla světlo, tak nic nemůže odrážet. Protože má světlo, odráží. Odráží na základě těch obrazů, které vyjevuje. Čili skutečný charakter, skutečný, skutečná vlastnost mysli, hm? tady se hodí asi vlastnost, skutečný symbol mysli, skutečný obraz mysli, není nic jiného než ta takovost. Tak jako zrcadlo, pouze zrcadlí, my bereme to, co zrcadlí, jako něco, co skutečně tam je. Tak jako prázdnota všechno obsahuje a my bereme to, co obsahuje, že je něco skutečného, co si můžeme přivlastnit. Hm? No a to, co může vyjevit skutečný objekt, skutečnou vlastnost mysli. Hm? To vyjevuje vlastně jí, to znamená esenci, hm? jádro, esenci, skutečné tělo Mahajány. Hm? Čili mysl jakožto hm? takovost vyjevuje, hm? to neznamená, že v nás vyjevuje, v těch, kteří praktikují vyjevuje. Když nepraktikujeme, nic nevyjevuje. Ta mysl, hm? jakožto Mahajana, jakož jedna mysl, která a tato mysl má vlastnost hm? takovosti, je nic jiného než takovost. Je obraz takovosti. Ta mysl vyjevuje jádro Mahajány, jádro jedné mysli bytosti, které není nic jiného, než právě ta takovost, ta prázdnota, to zrcadlo. Hm? ve kterém se nám všechny fenomény, jak světské, tak i nadsvětské, jeví. Hm? První verš Damapady, vše je obsažené mysli, vše mysl. Vše mysl mysl je předchůdce všech jevů, vše je obsažené v mysli. A tady máme vysvětlení. V jaké mysli? V té mysli, která vše zrcadlí. A to je ta jedna mysl. No a zrcadlí jinak, protože máme jiné obrazy jiné koncepty, jiné významy, jinou karmu. Tato mysl hm, má ale též aspekt vznikání a zanikání na, základě, na základě příčin a důvodu, To je další aspekt mysli. Čili má dva aspekty. Má aspekt takovosti a má aspekt vznikání a zanikání. Hm? Ty aspekty v nedualistické meditaci od sebe nejsou odlišné. Protože dharma je vlastní existence, vlastní existence má má pouze prázdnota, pouze takovost, což není vlastní existence. Tím pádem my jsme jak tantra, zen, obzvláště zdůrazňuje, my jsme v situaci, stále v situaci paradoxu. To pochopení paradoxu je vlastně pochopení kontinuity mysli jako takovosti. kontinuita mysli jako takovosti, ale není žádná kontinuita. To můžeme pochopit pouze na základě mysli, která vzniká a zaniká. Ta dává význam. Hm? to, co nevzniká, nezaniká, co má vlastní podstatu, prázdnoty, to žádný význam nemůže dát, protože to je neuchytitelné. Co význam dává, to je to, co vzniká a zaniká. No a to, co vzniká a zaniká, to má mysl, která nevzniká, nezaniká, nemá žádnou vlastní podstatu, vlastní vyjádření a vlastní použití. Ta mysl, která vzniká a zaniká, jedině ta má vlastní podstatu, vlastní vyjádření a vlastní použití. Hm? A ještě. translate into English. <laughs> I am translating directly from the text and uh, we have to explain it because it is very deep. So the text says, hmm? this, uh, we have learned this mind has an aspect of dharma and the aspect of meaning. Hmm? And the meaning Arta in Sanskrit means also object. Hmm? Arta means also object, also means meaning, also means related things. Hmm? Wherever there is an object, there is a sign of the object, hmm? and sign of the object. is a picture of the object. And picture of the object, when we grasp in mind, we have perception. When we have perception, we receive the object. So we have sensation. When we have sensation, we differentiate the object. This is how our mind works. So the meaning belongs to mind. Which mind? Which the mind which has some object. The mind which has no object cannot give any meaning, but yet it is a base of all meanings. Hmm? to, co se jmenuje dharma, to je mysl všech bytostí. A ta mysl právě obsahuje všechny světské i nadsvětské fenomény a na základě této mysli, která obsahuje všechny světské i nadsvětské fenomény, eh, on the base of this mind which summarizes, contains all the worldly, all the mundane and supermundane meanings, objects. On the base of this mind, the Mahayana is revealed. The one mind is revealed. Why? Because the characteristic of this mind is suchness, emptiness. And that emptiness reveals that suchness reveals the gist of Mahayana. In this case, the gist of mind, the gist of Buddhism. Without this mind, the Buddhism does not have any meaning hmm? because it is a mind which gives meaning. This mind has the aspect of suchness which never changes. But how do we know this aspect of suchness? Because it also has the aspect of arising and passing, hmm? the aspect of impermanence. They cannot be separated, just like mirror cannot be separated from the object it reflects. And on the base of this mind, this aspect of mind, of one mind, which arises and ceases due to causes and conditions, one is able hmm, to reveal the own essence, manifestation, and function of Mahayana. Hmm? Unless we have meaning which is based on Dharma, which is emptiness, one cannot reveal, explain, realize the own literally Chinese body, which means essence, hmm? xiang, which means literally picture, which means manifestation, and yung, function. Hmm? So when we have meaning, if this meaning, this is very important in Chinese medicine also. Some of us study Chinese medicine. If there is a meaning, which is meaningful, it must have some substance, it must have some manifestation of the substance and it must, must have some use of the substance. Hmm? Ti, Xiang, Yong. This we have also in Taoism, in Confucianism, in Buddhism, but different explanation. I was giving vysvětlení. Hm? Aby něco fungovalo v duchovních vědách, v medicíně, v jakékoliv vědě. Hm? Aby byla funkční, musí to mít jádro, které je platné, musí to mít manifestaci nebo vyjevení nemůže být pouze abstraktní princip a musí to mít použití. No a to se vracíme k začátku. Buddha je právě ta podstata budovství v bytostech, které je zakryté, to je ta manifestace, hm, která obsahuje všechny cnosti, a její použití, to je ta sanga. To jsou ti, kteří praktikují ten základ, tu prázdnotu a vidí v tom základu právě ty manifestace všeho, co se jim věví v těch obrazech, v těch vyjeveních které určují vlastně kvalitu našeho života. No a ti, kteří praktikují takto, tak ty tomu dávají význam tím, že to realizují. No a to je sanga. No a tak eh, pro dnešek by to stačilo. Doufám, že jsem hlavy trochu rozsvítil, nejenom popletl. Hm? Eh, ale tyto základy jsou velice důležité a to jsme probrali hm? jenom tu první část, to, ty úvodové základní kapitoly, která vlastně pak je vysvětlená, která se nazývá hm? doslova osnova významu. Osnova významu čeho? Významu dámy, významu mysli bytostí. Mysl bytostí předchází všem fenoménům a obsahuje všechny fenomény. So How about my explanation? Did you get something? Hmm? In uh, the Dhammapada first verse, it says, uh, Mano Pubanga Madama, Mano Seta, Mano Maya. And all the phenomena, the predecessor of all the phenomena is mind. Hmm? And all the phenomena are contained in mind. So this is uh, another kind of a bodhisattva explanation of that. Mind means one mind, which is true to all beings, and that one mind hmm, is like a mirror, just like a mirror needs light to reflect anything, that mind also needs light to reflect anything. Hmm. So, uh, the essence of this mind is emptiness because it can reflect anything. And this emptiness essence is the true being of the mind which never changes. But it does not have any meaning without the manifestations hmm? and without the use. This mind itself has no manifestations has no use as such because it is ungraspable. That which gives manifestations and use and uh, real essence, it is the impermanent mind by which we can deduce the true mind. Lankavatara Sutra says, Mahayana is no yana. <laughs> Mahayana is no yana. Why? Because the Mahayana is the yana of uh, emptiness, being the essence of all the phenomena. Emptiness does not mean that it does not exist. Emptiness means that there is nothing which it does not contain. So here it is called one mind. One mind is Mahayana. Hmm? Everybody who wants to realize non-dualistic realization, he has to board up on this mind yana. Hmm? So this is the approach of the sutra we will discuss it a little more and you will get some more explanation, especially then in the interviews. So finally, we do all the practices for one purpose to understand the true mind. This is uh, why this uh, text so popular in Chinese tradition, especially in Zen but in all traditions, no exception. And it is very, very, very useful for understanding the Tibetan Buddhism also. For those of us who have interest to study Tantra, Tantra is nothing but this continuity of this uh, mind, which has no shape, no name. And because everything is based on it, that what we realize is also the continuity of that mind. And we realize it as the body, Sambhogakaya and Nirmanakaya. Buddha, Dharma, Sangha, which is a continuity of truths for the Buddhists in the sense of non-dualistic truths. Okay. Om Mito Tady máme krásné spojení čínské filozofie s buddhismem. Právě ta, to jádro, to vyjevení jádra a to použití jádra, to je Buddha, Dharma a Sangha. A to jsou ty tři těla, které bychom měli realizovat jakožto praktikanti. nedualistické meditace. Tak eh, vypadá to na, na pauzu. Hm? A kolik minut dáme? Nebo můžete sedět dál? Dobrý. Pauza. Hm? 15 minut.